بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين وبعد طيب نواصل ان شاء الله تعالى في دروسنا عن الاداب والاخلاق tunaendelea walillahi alhamd kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na darsa zetu katika mambo ya adabu na akhlaq kupitia risala hii adhima min akhlaqi al-anbiya alayhim assalam na leo tukiingia katika jambo jingine jipya ambalo muallifu hafidhahu Allah ta'ala amelitaja hapa kama ni jambo mojawapo katika tabia njema walizosifika nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa istimraru inayatihim عليهم السلام biman tabi'ahum adhim istimraru inayatihim عليهم السلام biman tabi'ahum maana yake istimraru ni kuendelea istimraru inayatihim ni kuendelea kutilia kwao umuhimu hao manabii alayhimu salam istimraru inayatihim alayhimu salam ni kuendelea kutilia kwao umuhimu hao manabii alayhimu salam biman tabi'ahum kwa wale waliowafuata wao biman tabi'ahum kwa wale waliowafuata wao kwa maana wafuasi manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa katika tabia zao njema ni kuwajali na kuwathamini wafuasi wao wale wote waliokubali da'wa ya anbiyaullah subhanahu wa ta'ala basi walikuwa ni watu muhimu sana mbele ya macho ya manabii Sheikh anasema wa min akhlaqil anbiya'i alayhim salatu wassalam na miongoni mwa tabia za manabii alayhim salatu wassalam istimraru inayatihim ni kuendelea kutilia kwao muhimu wa hirsihim na kuendelea pupa yao ala ahli al-imani juu ya watu wa imani kwa maana juu ya wale waliowaamini ala ahli al-imani juu ya watu wa imani min buyutihim wa ummatihim kutokea katika majumba yao na katika umma wao kwa maana ni mamoja ni waumini katika jamaa zao wa karibu ndugu familia na vizazi vyao watu katika majumba yao au ni waumini katika umma watu wa kando ambao hawana ukaribu wa damu wote hao walithaminiwa na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala anasema shekhi hapa wadhālika min babi ziyadati fi tathabbutihim na hilo ni katika mlango wa kuzidisha katika kuthibitisha kwao wadhālika min babi ziyadati fi tathabbutihim na hilo ni katika mlango wa kuzidisha katika kuthibitisha kwao kwa maana wanataka ile jambo la imani lithibiti kwa watu wao limakinike ndiyo maana waliendelea kuwafanyia pupa na kuwatilia maanani wale waumini wao hii ni tabia ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh yasema Yaqub alayhi salam na mtume Yaqub alayhi salam kana harisan ala dhurriyatihi mzee Yaqub wa Israil asema alikuwa mzee huyu ni mwenye pupa sana juu ya kizazi chake yad'uhum maa annahum ahlul iman alikuwa akiwalingania wao pamoja na kwamba hakika wao ni watu wa imani afahamu kabisa kwamba hawa ni waumini na wameshakubali da'wa hii ya haq lakini maa dhalika aliendelea kuwalingania na hiyo maana yake ni kuendelea kufanya tathbit katika jambo kulisisitiza na kulikitiza jambo kwa wao Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye Qur'ani am kuntum shuhadaa idh hadara yaquba almaut na je hamkuwa nyinyi ni mashahidi pindi yalipomjia yaqub mauti israil nabiyullah yaqub idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di pindi aliposema kuwaambia watoto wake ni nani mtamwabudia baada yangu yuridu an yatathabbata biamri tauhid fi dhurriyatihi anataka alayhi salam kulihakiki jambo la tauhid kwa kizazi chake idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di pindi aliposema kuwaambia wanawe ni nani mtamwabudia baada yangu tizama watoto waumini wanavyojibu ilaha abaika إلهك wa آبائك wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun wakasema tutamwabudu muabudiwa wako yule yule ambaye wewe baba wa muabudu na sisi watoto wako tutaendelea kumwabudu huyo huyo qalu na'budu ilahak wakasema tutaendelea kumwabudu muabudiwa wako wa ilaha abaik na muabudiwa wa baba zako akawataja hao baba zake Yaqub Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq baba zako ambao ni kina Ibrahim na Ismaila Ishaq ilaha wahida ambaye ni muabudiwa mmoja wa nahnu lahu muslimun na sisi kwake yeye huyo muabudiwa ni wenye kunyenyekea na kujisalimisha Sheikh anasema fa arada alayhi salam an yazidahum thabatan akataka mtume Yaqub alayhi salam awazidishie wao kwa maana awazidishie watoto wake an yazidahum thabatan awazidishie wao umakinifu eh? na umadhubuti katika jambo la dini hii ilikuwa ni tabia ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo si sawa wakati mwingine sisi tunawaacha watu wetu kwa kuamini kwamba ah wale tayari wanajua kwa walivyo wale hawawezi kupotea tena na wajua wale jamaa zangu wana msimamo au ikawa maduati na mashaikh wanaacha kusisitiza mambo ya sheria kwa watu kwa kuamini kwamba washajua sasa hawa watu wanaswali au pengine wanafanya ibada kubwa kubwa wanakwenda haji hawa ni mahujaji huyu anaitwa haji watu wanajuhudi katika mambo ya zaka na mengineyo wanajitambua watu na mionekano ya Kiislamu wako na kanzu zao mashaallah lihya zimekaa sawa sawa watu wanavaa hijab wanajua bwana ikawa hakuna kupatiliza na kutilia mkazo jambo la imani na dini kwao hilo ni kosa kwa kuwa wanadamu wanapatwa na kughafilika mughafala unawapata wanadamu bali wakati mwingine wakasahau sasa manabii wametufunza sisi kuendelea kusisitiza na kutilia mkazo jambo la dini hata kwa wale walioamini hata kwa hawa ambao tayari wanafuata dini jambo la, la Uislamu na jambo la ibada jambo la tauhid liendelee kusisitizwa kwao hilo ni jambo ambalo limetajwa hapa jambo jingine ni tahammuluhum alayhim salam adhiyat aqwamihim ni uvumilivu wao hao manabii alayhimu salam adhiyata aqwamihim maudhi ya watu wao tahammuluhum alayhimu salam ni kuvumilia kwao hao manabii alayhimu salam adhiyata aqwamihim maudhi ya watu wao adha ambazo wanafanyiwa na kaumu zao walikuwa ni watu wavumilivu sana alayhimus salatu wasalam يقول الشيخ حفظه الله تعالى ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام na miongoni mwa tabia njema za manabii juu yao ishuke sala na salamu tahammulu adhiyati aqwamihim ni kuvumilia maudhi ya watu wao maudhi ya kaumu zao na wako baadhi ya manabii walipelekwa kwa watu wajeuri kweli kweli mfano anbiya bani israeli kiangalia historia ya manabii waliopelekwa kwa banu israeli banu israeli mayahudi wale walikuwa ni viumbe korofi mno wamewafanyia manabii visa na uadui mkubwa sana ilifikia mahala walikuwa wakiwaua baadhi ya manabii wakiwapiga sikwambii hizo kejeli istihzai matusi dharau hayo yalipatikana kwa kiasi kikubwa sana kwa banu Israili kwa hivyo manabii waliokwenda kwao walikuwa na kibarua kigumu lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa manabii wake sabra ya aina yake walikuwa na uvumilivu mkubwa sana lakini ukiacha hao manabii wa bani israeli hata mtume wetu muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafanyiwa inda kubwa sana na washirikina wa Makka na baadhi ya makafiri waliokuwa wamezunguka katika maeneo ya Makka na Madina katika baadhi ya makabila ya Mayahudi ni katika wenye kutajwa kwa ujeuri sana wakimkejeli mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumfanyia istihzaa bali wakambandika majina mabaya mabaya ili kumdunisha mbele ya macho ya jamii lakini manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa na subira ya hali ya juu sasa shekhe anasema miongoni mwa akhlaqi za manabii juu yao ishuke sala na salamu ni tahammulu adhiyati aqwamihim ni kule kuvumilia kwao maudhi ya watu wao faqalu anhum wakasema hao watu wao kuhusiana na manabii kuna maneno ya kutweza yamezungumzwa na baadhi ya watu kuwaambia manabii faqalu wakasema hao watu katika aqwamu za anbiya anhum kuhusiana hao manabii sufahau wakawaita kwamba ni wapumbavu waqalu shuara na wakasema kwamba manabii ni washairi waqalu innahum ahlu jununin na wakasema kwamba hakika hao manabii ni watu wenda wazimu watu wehu tu ومع ذلك كان الانبياء عليهم السلام na pamoja na hayo walikuwa manabii alayhim salam arhaban nasi sadran ni wakunjufu zaidi katika watu wa vifua arhaba nnasi sadran ni wakunjufu zaidi katika watu wa vifua wa akthara nnasi tahammulan na ni wenye wingi zaidi katika watu wa uvumilivu wa akthara nnasi tahammulan na ni wenye wingi zaidi baina ya watu eh wa uvumilivu uvumilivu wao ulikuwa ni mwingi sana ukifananisha na watu wengine hivyo ndivyo walivyokuwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala thumma sheikh yaqul hafidhahu Allah wa hakadha addai dai alayhi an yatahammala adhiyat as-sufaha na kama hivyo mlinganizi addai dai ash-sheikh al-muslih mwalimu alayhi ni juu yake an yatahammala adhiyat as-sufaha avumilie maudhi ya watu wapumbavu kwa sababu ikiwa manabii hawakusalimika na kusemwa kudharauliwa kufanywa maudhi kukejeliwa wewe ni nani basi mbele ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhimussalam katika da'wa ikiwa ni ilmu wewe huwezi kuwazidi manabii kwa ilmu ikiwa ni ufasaha walipewa ufasaha ikiwa ni hikma huwezi kuwazidi wewe ikiwa ni ibada uchamungu azuhud kuipa nyongo dunia alwara unyenyekevu na kujichunga wewe huwezi ukawazidi manabii manabii walikuwa na vyote hivyo katika viwango vya juu kabisa pamoja na hayo walipata maudhi kutoka kwa wale wenye kuwalingania sasa mimi na wewe tumekuja katika zama hizi za kuchelewa elimu zetu dhaifu uchamungu wetu dhaifu juhudi zetu dhaifu na hawa waumini wetu waliokuwa nao madhaifu zaidi wategemea usalimike na maudhi kwa hivyo adai atakiwa ajifunze kuvumilia kuwavumilia watu wake na upumbavu wao shaka anasema avumilie maudhi ya watu wapumbavu hata yanala al-ajra min allahi mpaka aupate ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ويرجو بذلك هدايتهم ويرجو بذلك هدايتهم na atarajie eh kwa sababu ya hilo kuongoka kwao kwa sababu ya hilo la kusubiri wayarju bidhalika ay bitahammulihi na atarajie kwa sababu ya hilo la kuvumilia hidayatahum atarajie ku, kuongoka kwao wa dukhulahum fi da'wati alkhair na atarajie kuingia kwao hawa watu wake katika da'wa ya khair Allah Allah ya ibadallah as-sabr walihtimal tuhimizane sisi juu ya kusubiri na kuvumilia mambo kutoka kwa watu wetu wakati mwingine ukapata maudhi kwa watu ambao wewe unawatolea juhudi kubwa ili waongoke ukapata maudhi kwa watu ambao pengine wao ni wafaidika wa mwanzo wa kazi ambazo wazifanya katika da'wa pengine wao watoto wao wake zao ndugu zao na jamaa zao ndio wanafaidika na wewe kama adai lakini hao hao ndio wakawa watu wa mwanzo mwanzo kuudhi sasa watakiwa uangalie ile da'wa usiangalie wao ufanye sabr uendelee katika da'wa kuwalingania wao na wengine na uangalie kwamba jambo la da'wa na jambo la dini ni kubwa kuliko jambo lao ukijijenga katika mfumo huo unaweza ukafanikiwa katika da'wa yako na ukapambika na sifa za manabii katika da'wa yao adai mlinganizi sio mtu wa kukasirika haraka akaikasirikia da'wa yake au akawakasirikia wale wenye kuwalingania kwamba basi bwana mimi ni shana wa mikono akajivua kama nilivyosema katika darasa iliyopita akajitafutia methali na nahau na maneno ya Kiswahili ya kujifariji eh, sikio la kufa alisikii dawa la kuvunda alina ubani eh? na mfano wa hayo kwamba basi shana mikono la mlinganizi awe hivyo wala mlinganizi si mtu wa kususa na mtu wa bubu eh ikawa dai ananuna kweli kweli acheki kashakasirika amewakasirikia maduuin akija kufundisha pale mdomo kauvuta eh akipanda membari kakasirika eh hapana mlinganizi ni mlezi atakiwa aendelee kufanya da'wa kuendelea kuwalea watu wake sasa huwezi kufanya hivyo mpaka uwe na kifua kipana wanasema watu wake leo uwe una koromeo la kuhifadhi mambo na kifua kikubwa chenye kugandisha naam hilo ni jambo la pili kwa leo limetajwa hapo jambo jingine katika tabia za manabii shekhe anasema hapo adamu shamatatihim alayhim assalamu bil'usati idha uqibu adamu shamatatihim kuto kufurahi kwao furaha ya uadui ashamata ni furaha ya uadui ashamit ni yule ambaye anafurahi pale wenzake wanapofikwa na majanga na madhara inaitwa ashamata furaha ya uadui asli kwa mu'min watu wanapofikwa na matatizo na majanga mbalimbali hata kama watu wale ni waovu si watu wa dini pengine au sio multazimun sio katika watu wenye kujifunga na kufuata sheria hata kama wako hivyo hatakiwi kufurahia yale mabaya yaliyowasibu muumini hayuko hivyo sasa katika sifa za manabii shekha anasema adamu shamatatihim ni kuto kufurahika kwao furaha ya uadui hao manabii alayhimus salam adamu shamatatihim alayhim salam ni kuto furahika kwao furaha ya uadui hao manabii alayhim assalam bil'usati kwa watu wa maasiya bil'usati kwa watu wa maasiya idha uqibu pindi wanapoadhibiwa mfano waovu ikawajilia adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya uovu wao basi manabii walikuwa hawafurahii kwa wao waovu kufikwa na adhabu bali walikuwa wanapatwa na sikitiko na huruma kubwa na walikuwa wakisononeka katika nafsi zao kwamba hawa tuliwaambia sisi tukawakanya hawa tukawatahadharisha lakini sasa hawasikii hebu ona sasa yenye kuwakuta manabii wakisikitika na sio kuchukua vigoma na kucheza sasa yamewafika waona sasa ukashereheka la adai almuslim hana furaha ya uadui kwa wale wenye kufikwa na madhara hata kama ikiwa ni adhabu kwa sababu ya uovu wao